Kirol informazioa, Jose Miguel López, De Eguardion urzi. Eixo. Ondo. Bai. Bueno, ba, azte bukera, azte bukera pasatu aurre, au, aurrea. Auparrea, eh? Bai, bai, bai. Bueno. Auparrea lopo jartzun eta aupa, denak. Bai. baitane, mirari, eh, gaur. Eixo. Eh, Eixo, bai. mirari. Eguardion, ongi etorri, eh. Eguardion, zirgasko. Ergi, Bueno, ba, erriko, zekiziko, bai. eh, urzi. Oia, oia kirol elkarteko emaitzak. Bai, bueno, emaitza kaskarra, egia zan, fuera hola denez, e, bi partida lideren aurkeira, zitxetik anpo jartzunek, eta txea etorri lara Alberto, gaine, Alberto, zea, López, e, ez zain izan duarralekua, gaine, eh, eh, eh mhm. eta porrota, eta nik uste gaine, merezitakoa, eh, 0 eta bi, lehenengo zatian 0 eh, bat e, galduz, galtzen, oiartzungoa, eta bigarren zatian, ja, bigarren golatu zuten, eta zela jardien ezinean, joko ere bai, eta zan duguna, ez, lideran auka bi partida zi, eta txean, bueno, ikusten ez zela eguna, ez zela eguna, eta ezin izan zuten eh, irabazi, baina, bueno, ondo kusiko dugu bezala zekapena gero, ondo katu da uste. Eta, bueno, amikako mengo ditut, Ate bezala Imanol Valencia, gero eh, Gorka, John Martín, Unai, Iban, Alman, eh, Almandoz, Iñau Fernández, Jogan Merritia, Berezi Artua, Juriz Azpiroz, eta Beñat Esponda. Eh, aldaketak eh, Txabarri, Josu Iribarren, eh, Pablo, eta ariz e, oiarbide, eh? Eta, bueno, eh, esan bezala zerkapen hartuko dugu, anaitasuna lider berroita bat punturekin, bigarren tolosa hogeita bezazien punturekin, irugarren berillo hogeita amagoz punturekin, laugarren pasaia hogeita amagoz eh, punturekin, eta oiartzun bosgarren hogeita amairu punturekin, eh? Orduan, neizta galdu, ondo katua da dozte, mhm. eta horreko partiduan e, eh, tolosa izagunten partida, eh? Bigarren aurka, tolosa oiartzun e, eh, oza, que partido interesgarria, eta jak eta txetik kanpoa irabazten idian eh, eh, gaina lideren aurka, ea, posibili da dute irabazteko e, datorren e, azte, azte Bueno, eta gure neskak asteburuan buruan zer modu zibili dira. Bai, mirari, e, oike porrota, pena bat, pena mhm. bat, zetik, ah, oiek dinamika txarri zartu azazten, lehenko azte bukaren irabaz egintzuten, baina berriz ere e, zinean, e, zan, eibar taldea, kello izan zen, eta ezin, ezin, ez zeagin. Baina, bueno, e, pena bat, baina alare, abantok eta atletikak ez zuten irabazi, berendu egin zuten, eta zerkapenean ikusiko dugun bezala gero, hortxen goiko, goiko aldean, ez? Amerikakoa amango ditut, atezain bezala Ider, Geba Maia, Titai, Olatz, Ane Perez, Jone, Erika, Naia, Ane, Oiana eta Alazne. Eta gero aldaketak nerea, Aiora, Maitane eta Maialen. Eta atorren azte bukeran zer, kristo partidua, zer gatikan, Azetik dijo lako lider gaita malau punturekin, azetik utzingo dugu, azetik aztertik izita kategoriz, bigarren oiartzun hogeita betzi punturekin, eta irugaren abanto ogeita punturekin. Eta bien arteko partida, eh, ogal ditxon, eh, laba lardu gutxitan, larun batean karra lekunan futbol zela jan, oiartzun abanto, eta hor bai, irabazten dunak, pauz ondile emango dula, eh, zea, eh, hor bigarren postua finkatzeko, eta ez du gaina, oiartzu harrak lehenengo itzulian irabazten zutela abanton, hor du gehi, gora beragia. Mm -hmm. eh, ordu larun batean, eh, a jende pila joten juten den, eta gure neskak animatzea. Bueno, eta zer gehiago beste taldeen bai. inguruan? Lehen regionala igoera fase hau biak bat e, e, oiartzunek utx, oiartzuarrak amargarren, e, horrezko juveniteak oiartzunek iru, e, bakatu, oiartzunek bi, mundarrok bi, sortzigarren oiartzuarrak, areto futbola, futbol zala, e, gizonez, bueno, gizpuzako txapaketan, hemen e, iru, iru taldez, iru porrota, iazan ez oso zona, jona, ez bukara. E, Teiatu berrik iru oiartzunek bi, alare oiartzuarrak lider jorraitzen dute, e, bigarren mailan e, irudek e, lau Power Rangers bi, bos garren, eta irugarren mailan e, baobak iru, gamonek lau, eta oiak zuarrak, bederatzi garren. Uh -huh. Bueno, eh, emakumezkoen Superliga, hartuko bai. dugu? Bai, zetik, nena mantzuta ez, oi hartzeko pilotako partida bai, botiak, bai, bai, bai. eta zan barrakau gainiak, denak irabaztik dutela, eh? Denak irabaztik dutela, bai. eh? Bai, e, egia zen, azte bukera izan da, eh, oi pelota diei, eta bueno, ea, hola, hola jarri izauten. Eta bueno, e, esan bezala, hartuko dugu <clears throat> emakumezko lehenengo maila, e, hemen esan e, realak irazin zure, ez dikomarri dena orka, bat, zetik irabazi bat zire, balentzien bat eta iru, eta lagunak itxean galdu, lebantzen dena orka bat eta bi. Zekapena Barcelona lider roita punturekin, bigarren atletik, e, zazpigarren reala, ondo kokatuta hor, eta gero amabigarren, e, eh, goruntuaren taldea, lagunak, emezotzi punturekin. Mm -hmm. Garren B mailara e, jango garagu? Bai, bigarren B mailan, hemen euskal taldeak, e, bueno, de, ez, baina, bueno, esan e, realak e, irabazi gintzula, garaipena oso oso ona, zetikan hor pixka-pixka zolotik atatzen nahi didea, eta bai dudik kodron taldeak ja beste dinamika bat ari dela, ez? E, eta esan barrakagu, Pidal dijo lider berroita zei punturekin, gaina Miranda ez du gaztu gaina azte kopa izango dula, zetiken aurka, e, ama maure bieta, laugarren alabez, bosgarren zestao, zigarren eibar, eh? hori neiko lan izango hor playo fanzartzeko zartzeko, ja amaika garren, zai izango da urtean playo jokatzea, e, garren eta zamezela amazazpi garren e, eh, rala B, eta pixka-pixkan eh, gorutz. Mhm. Bueno, eta naiz eta Euskal Horezkaririk ez egon, esango dugun no, no, no, eh, nola doan bigarren A maila Liga Adelante degelako hori, Josimi. Bai, eta oso oso estua, eh? Bueno, da hiru deportibo eh, pixkata horreatu dela, berroita bat punturekin, baina gero hemen azetik bueno. aludia Valladolid, berroita bi, Celta berrogei, Almeria goita berezi, Herkules goita berezi, Kordoba goita mazazpi, Elche goita mazazpi, hor borroka erra izango dute playoffan zartzeko. Getxira postua, zoritxarrez, Eh, gure gaizka zaintza roiak eh, taldea girona hor diko beko postuan, eh naztik doa eh, azken postua mazik punturekin gero girona, uezka eta e, kazajena, hor girona taldeak hor goruz, joateko ez, eta bueno, behitzen duz bigarre maila askara eskazatik egin, e, astu dia ez, ralo bigarre mailan eta zorionez, elengo maila gode. Ba bai. vas en garaia, Jose Eh? Vas en garaia. Vas en garaia, ez? Eh. eh, partida... Bueno, eh, partida es lara, eh. Usti? Bueno, bueno, bueno. Ni, que ya no, san... Eh, gaizki eh, eta bosta bat, ira bastita. Baina bi eta bat ekin eh, asizian, beti bezala gaizki bigarren zatean, gola zatu zuten, eta antika horren, buf, ikusten zen bigarren gola esportinekoa leno ostikan, zetik izan duzuten ere gaina brabon, geldik eta bat eta gola bat, eta gehi ikusten zen eta baina ba, esportin izan du den eh, talde txarrena urteetan, eh? Mm. Onoetan, eh? Bueno, urteetan edo behintzat eh, nik guatzen naiz jesizan nian duela urte batzuk ere dinamika oso txarra zifun, e, eh, zera, eh? Bai, eta gire ikusten gainea taldea, bo, bai, zei gabe, eh, nik ustez erralak e, partidun bat ingabe posta bat zartzeko ez, eta gainea, az, ah, jo, partidaz izen, bueno, izin hobeto ez? Huez zuru, huez zuru. Gure laguna zuruk e, bi minutan bi gol, bi eta huts, ez, Eta bueno, ze minututan, gero, ze gara minutuan eh, kriston eh, golpea, Gregori jokalariakin, ikusgarria ez, eh, imaginak hor zei dudik jatuzten, zugura purtu, eta hor badi dudi poliklinikan eh, banku eta, bueno, egun batzukoan enberko du, ez, eh, ez tegin zema izango du jokatu gabe, eta, bueno, zateken honuko horik ez dut azartzen, eta bilo dutan bigol, ez, eh, eta pena bat, ez, eh, gainean BH izkerin zilion eh, bigolak, bai, eta, bueno, eh, Gero, alpeta, jaro, jarri zuen nezako, tegit urtzi, eh, Markel, ez? Eh, eta netzako Markel luz ondo kapurra dira Mm, ez, ah. ez, ez. pardo botan un falta, gila zan, bai. eh, pardo hor etzun eh, zartu konbokata jan, eta nik uste hor, hor zula pixka bat hor joko egiteko jokadori bat, ez? Eta Mikel eta Elu, zakiruk zuta, ere, azkeneko partidutan ere, fisiokineko neko guztu bilera. Hombre, ara munurena eh, normala da, ja, pixka, zera, eh, oita mair urtekin, ja, osi mien, ba, ba, normala da, bila, horre, ja, eh, bero, beste, batzuk ez, jarra badidu dio handikana, eh, beste, azte fara batzuk izako dula, hori ez turu lezionatu da, baina hor, pardon, eh, eh da, baina ez eh? Ba, bai, ba, bai, baina ez da, nik eh, montania dut pentsatzen Montanier bai. etxera orain ja, baina bueno. Ja, bueno, a ver, kusko dugu, a ver, Barcelona zaila partita, urrenko larun batean gabeko amarretan, bakigu, normala galtzea dela eta gaine galtzea eneiko errexez. Oso ondo galtzea, baina. Baina, bueno, kusko dugu ez, bera nola azkotan futbola bakigu zer den, Barcelonare, e, eh, bueno, ez da bilo zozea, baina argi daula ez toin ondo, igual kisto golea da ez, baina, bueno, jokatu inberda partiduk ere eta Hala ere, bueno, zakapeneak estuko dugu, zan ere atletikak irabazi gintzula, eh, rayonen aurka, bi eta iru, eta zozuta gaur la partidua. Eh? Bai, e, gaur, Cholorren kontrako zea, eh? Bai, bea zitan, eh? Bai. Zakapena Real Madrid proita mai puntu, Barcelonak, gutxi berroita bost, eh, bai, ja, zazpi puntuko aldia zazpi ziok. Puntu. Bueno, za, eh, zazpi ez laukua, esango dugu ze, kam noun irabazeko bueno, jokoseke. Eh? Laukua. Bueno, la zai, bide, zetik askotan ez da jakitea. Baina, bueno, baldikan ere lika duzia da, eh? Baldikan puntu asko dozteo jokatuko. Bai, bai, bai, baldikan Pintxazo bat posle du gizeak. Horregatik, eh? Baldik an, eh, posibilute, balordeiak partiu pare bagaldu edo, Luziano. do. garen Valencia, hori tamaz izpunturekin, azo, aritza dur Madrid hartu zituen bigol. Laugarren la, la levante hogeita maika punturekin. Gero Espainol eta Atletik. Bueno, esan hemen Espainol eh, berrin da gol, berrin gola levanterekin. Baina levante garbi-garbi berunz doa, eh? Bai, bai. Liga luze xamarri gonzaio. Badirudi... Atletik zeikarren. Bai. Okay atzo galdu zuen bat eta bi, Getaferen bai. kontra, eta bueno, gaur du, aukera osasunak Championseko postutan sartzeko, Jose Miguel? Bai, bai, bai, ea, ea, posible dun, ala desto baderi jo oso zea, baina, bueno, dena posible da ez? Bai. <clears throat> Betzi garren osasuna, zabezera zei garren atletik, jo reala, beste hemen partida dira duk, eta ja, erdi pariak atzen jaz, ez? Galtzen duk egin berriz, bera. Amami garren, etxe baizki ez? Ez, ez, baina ez du eh? Eh, da gola leia, eh? Ez da jarretxu berra dago hemen, zera, e, eh, leian. E, gio, jetxina bai. postua pilarreal, hogei punturekin emezotzi garen, esportin emeretzi garren emezotzi punturekin, eta jetxina postuan ja, meno, ja, zoloan, ja, zaragoza, amabi punturekin, ez? Eta, eta atorren azteko partiduak, zamezela, e, Barcelona Rala en kontra, atorren larun batean, amarretan, Atletik Espanyol, Sporting osasuna. Eta ez du gaztu behar, azte honetan ere kopako partida dira, azte bihar, bilandezen, bilandez atletik, eta gero azkenean, e, Valencia eta Barcelona. Eh? Mhm. Hori da, lehenengo maian. Bueno, baina dena ez da futbola eta futbola izango, Hori da, bueno, beste kirolak ere aipatu beharko ditugu, ez da? Bai, beste kirole bai. Adibidez, mirari zaskibalo ja, uh mhm. iru eskualta aldeak ire, garipena, eh, eh jalabra baskoniak Bizkaia Bilbao basketek eta Laguna Roke bai, eta Euroligan berriz astean zehar e, Bizkaitarrak galdu egin zutela, ez? Hau zazki baloian. Eta go esku baloian, Europako txapeketa batu da Serbian, eta txapel dudan Dinamarka, Dinamarkako egita bat Serbiak emeretzi, mhm. e, irugarren Kroazia e, eta laugarren Espainia. Uh Bueno, eta tenisa ere atzo final ikaragarria Djokovic eta bai. Nadalen artean 6 ordu, Ximinel. Ikusgarria, rekorra uste itez, Grand Slam batean. Eh, nik, nik ezagit etzen izan duela bi urteko Wimbledona, Nadal eta, e, eta Federer? Ez egit, hor izango ja, eh? Bai, antzeko zeu ze, bai. Hortxe, hortxe. Iki txortxe. ikusgarria, eh? E, ze jokua, errexia bai. maten ikusi eta hola, eh? Zer izan jokatzea. <laughs> Bai. Baina fizio gire zeu dozen, eh? Zatik, eh? Eta posibile, hola, Bezperan ikia lau ordu bokatu, atzo beste zei. Eh, ya eh, saben, eh, bueno, el Milton eh, Nova Djokovic que eh, eh, va bai, a ir a Cisula a la Rafa de los Fondore, vaya Nova seguirá si verdú está esa vez la Cristo finala, eta Djokovic eh irá eta de Berriz, Victoria Zarenka hoy Biel Rusada, está eh, bueno, Len Aldiz jarri da eh Orle Postuan, eh Mundico Sarcapenean. Ajá. Bueno, María Sarap Sarap va a eh. Sergio Gallego, Miguel zindura izan munduko zekako za, eh? atzo Belgikan. Belgian, eta ben, irabazlea Belgikar bat, eh? Niels Albert. Eta bakik zemen ikusgarria zer den, urtsi eta mirari, mm -hmm. zazpi lenda bizikotikan, zazpi belgiar, belgiar lenda bizi. Bai. Er, er, er, er, er, er, Eta er, er, er, er, er, er, er, er, er, Irabazlea, Marianne Mariane Bos, eh? eh hau, eh, holan dezaberriz. Geo, atentzioa detuit atzo lasarteko krosa eta irabazle keniar bat. Eta, ez du, no, mari gare keniar eh? bat dugu, baina... Bueno, ja alde indik noski eta espakia mandi, espakia mandi ja. Ba bai, ba bai, ba bai. <laughs> Bueno, e, ja, eta ez du korreia hor duen, kenia eta bai irabazlea, hau Mikel Kigen, eta bigarrena, tirugarrena, bai, ez bakarren da bizikoa, eh? Uh -huh. Eta emakumetan berriz, eriatriako bat, eh? Nazaret, eh ueldu. Eta bukatzeko, e, pelota hartuko jau, binarako txapeketa. Bai. Hemen ez egin sorpresa bezala edo hartu ezakegu ez, oinaz den gutxiak eta praitzeko 22, bi, iru jota barriolak, e, ama Mm -hmm. Eta gero atzo ere partidu neko parekatua, eh Titil medinok e, hogeita bi, Paolo Beraz Zaluze Kalbizuk, hogei. Mhm. Eta zemen, hemen, e, bueno, ez du zelena esan, oinaz den gutxiak, e, partidu intzula ez, mm eren egun, eta be izan du zela hor e, Irujo eta ia ia be bakarrik gasi zilola eh Kriston tantuak eginez zakaperatuko dugu olezola bigarna beroizek sei irabazi irabaziak Irujo Barriolak eta Berazaluzek e, albizuk E, lau partidek irabaziak mm, Bueno, ez du aztuko bukatu baino lehen Erreginaren kopa idela jokatzen e, eta maitanea azpeitia Lesionatu egin dela eta ah, bai. ez dela parte Ez dela parte bai. hartzen nahi Bueno, eh, va ba, a ver, va a un tocarse de que en esta casa suerte eh, le sigo aquí. Es es bien. Y ya están de chocatilla de la tres de la ta, bai, Nico Lata más tener yo. Estaba allá batzu, va a subir, ya se daba ya, bai, Nico Nico Lata aquí, bai. Ya. Hasta un tan espero de Vincent Zaragoza en Betiani que atzo, vea que ni se inunda, sentí. Espero Bueno, voy a actuar la corcusi, voy, voy, voy. Oye, oye, vayets. Bueno, Miguel, quiero les vais a yo Bueno, azazkenian zazkibalo ja, eh, ben zaiatzekia kildereko kirola pixka bat eh, aztertzen, bai herrikoa eta bai kanpokoa, eta izango dugu, bueno, e, entrenatzaile bat, hori azun zazkila eguneko junior taldekoa, Igor bai. Puente, bai. eta gero lagunaro, oh, gipuzak batzeko jokalari bat, e, eh, lande erlaza, hau egin alden nengo aldiz alkatu dia, e, kopa jokazteko, Barcelona jokatuko da otxailian, eta ea zeko tazen diguten, hori izango da betu ez da, ordu eta ordenetan. Hoi da, ba, Jose Miguel, eskerrik asko eta azte arte. Bale va Aio. Eta eh? Jarraitxiko dugu eta zezkera arte. ayú Aio.